Hordi bo, tranquil, eh? Hibalin goizanko bediazizter ditan goetako iparaldetik uh, uh larrainektik bagutzak, ordin bakik nun justo aduana, nun basen aduana, uh, otsagiko eta iatiko kutxe, kutxade hortan, uh, bediaz, goizanko bediazizter erditan, eta uh, bunenguz, uh, otoaikin ordin, pensatzen diago betzula, ez betzula mena um, mugalatina, utzerzertako lepulat, lepulat, eta hantik juntatuko gutzak hegoaldeko lagunekin, alkarrekin hegiz-hegiz huipuntala uh, juiteko. Eta aipatu behaz, eh, hegoaldeko federazioko kidekilan joia hoi, uh, eh, presidente ikusi zunera, bai, hori tazten aldikuk zer den Euskalmenitzaren federazio hoi, eta hain ebilbidea, larri-larriki labirbiltzen aldikuk. Bai, be, dila egun elgetan, elgetan uh, sortu ikzien, ordin uh, Basko Navarro, ez dakiatzen nula deitzen zien, uskal medizale perrekundeak. Eta geho, uh, be, dila egun urte fascismoa e, igantzian, eta adarbat muztuk izan zian, nafartarrak ben aldetik juntzutian, eta provinziaz baskongado zerreiten den bezala beste uh, eh, gune bat eta eta guai nahikunte askar bat balinba fan baduk uh, alkarrekin uh, eh, egoaldian derzaik zerbaiten egitez eta uh, iparraldeko ekin zerbait dila hogei bat urte hogei hogei hogei tamabat urte iparraldeko menditaldeak sortu gintian, ustaritzeko, endaiako, mendiekin, egin ginean, mini bat zerbait egiteko bekin, asoan zen aldetike. Eh, eta geho eh, ez lortu zerbait. Deus, hoai baduk beste eh, gija bat ezeltu bat hareman bat preste egiteko, jadanik Jean-Michel Kampainaikin mediku, medikua beita, egualdeko gaztekin, edo ez gaztekin, bene egualdeko bedeziekin. Geho hebene uh, ideia Fredo Arburuak badik idei eta holasek zerbait alkarrekin egiteko, bai, baduk idei hoi. Eta bai, eta behaz, jakitaz lotua hoi badela, nula esplikatu, iparaldekoik ez dela do nik dakitapu, e, Euskal Mendizalen federakuntza hortan. Konkretuke? Ba, simple duk, Sos problema duk. Zeren mementun Euskal Mendizale Federikundean sartzeko berdik asoanza, ben asoanza hartu. Eta horrible kaio duk mementun. Ordin, tu bada nik nenikek beste gizabatez ega izak ikus, asoanza gabe, posible denez bai ala ez Euskal Mendizale Federikundean sartzia. Eta, bon, hotan gutzak mementun, uh, ordin asoanza sos problema problema duk. Hein? Mm. Kusiko uh, agekoltzi bat da hauten beste gizabatez euh, uh, kusiko diak izanen elgetan, uh, izanen behita maiatzaen ama sortzin uste diat, uh, junta bat ospatzeko egin urtik beha, han uh, mesatuko gudzak prezindentekin Han atekila besta nausia, urteko besta handiena erran ezagun. Bena hortaz gain behaz lehen itzordia heben pu orriat juiteko hogeita zazpian. Eta doidoia bai behaz eh, soja, soja skampo, bai senitzen da hor nahi kunte bat badela, bai hego, bai iparaldetik, behaz alkar juntatzeko Nik, minz, fang igan urtin erdi eh, izan ginela ikan farroan eh, urietan, uh, bi prezintentekin minzatu nundian, afartara eta uskaldun... Eh, bazkongado edo olasek bekin eta esan askar ki askarki eh, nahi nahikunte bat bazela uh, nafartarrak uskal uh, baskongadorok eta kuekin zerbaiten egitez. Bai, askarki sandutudiat uh, hoi askar. Askarki odin bai, kusiko uh, gehuen nula datekin goetako. Dena den lehen itzordia, nesken egin huntan behian behaz apilen, bai. hogeita zazpian, beratzik eterditan larraineko karikako eh, aduana do mugako gune ohi hortan.